je li u današnjem vremenu jedan vid kerameta slijediti ispravan put Kur'ana i Sunneta? Ako jeste, pojasnite Jazakumullah Hayren. Sljedbenici pravog puta, znači slijedi Kur'an i Sunnet u svakom vaktu i vremenu, ali keramet je izuzetak nešto što Allah subhanahu wa ta'ala daje robovima, znači koji su dostili poseban stepen u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da u datom momentu mu dadne nešto što, kao što je bio slučaj, da putnik oživi, znači jahalicu na konju kojim je putovao, kad je umro, a nije došao do cilja, do svoje kuće, obratio se Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah je oživio jahalicu da bi došao u kuću i kad je rekao pripremite tamo konja, kad su ga tamo našli, upredaj da je ostao mrtav, a da drugi put da jahalicu nisu našli nikako. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala u datom momentu bio na usluzi svome robu koji je bio iskren u dovi i obraćanju Allahu subhanahu wa ta'ala.